Beraz, segun ondineri, eri, ongi etorri euskal ikratiera. Ni leo deitzen naiz, eta ene laguntzailea. Iker. Iker. Uztaritzeko San Francesceko kolegiotik etortzen gila. Eta ilu garrenean gila. Beraz, uh, eh, diokoak, sei dioko eginen ditugu uh, kamoko bi kolegioekin, San Michele, eta ero kolegioak. Sei diokoetan defisiatuak izanen zirezte. Autoainetzetako galderan Galdera egisen jokoa, Blind Test jokoa, Nor Naiz, Asmaketa jokoa, Ege Aragezuja jokoa eta Musika Atseman jokoa. Joko guztiak ustalitzeko ikasleak asmatu dute. Oirain hasiko gila lehen jokoarekin. Beraz, lehen jokoa da auto hain itzaizko galderak, izanen jira laukide mainaka, eta Donald Trumpek noren kontra irabazit ditu hauteskundeak estatu batuetan. A. Barack Obama-ren kontra, B. Mickey morsen kontra eta eh, C. Hillary Clinton-ren kontra. Hillary Clinton. Bai. Bi garen galdera. Salda Bashen Nafarroako iri nagusia. A. Donibane Garasi. B. Donibane Leutune. C. Sahare. B. S. <laughs> Donibane Garasi. Hiru. Zenbat provintzia dira Euskal A. Iru. B. Zazpi. C. Lau. Zazpi. Bai, hori. Bi puntu ego bidentzat eta... Bi puntu ego bidentzat eta zero esan Michel entzat. Lau garen galera. Zenbat kolegio dira kanbon. A, Bi. B, Iru, C, Bost. Iru. Bai, hori da. Bos garen galera. Zer irudikatzen du lauburuak? A. Eren txugea. B. Lehen provintzia. C. Lau elementuak. Lau elementuak. Bai, hori da. Eta azken galdera San Michel erantzat. Ekoizpen hauetarik zoin ez da existitzen. A. Euskafe. B. Euskola. C. Baskera. Eskola. Ez, ez da hori. Berriz, <laughs> erraitan eh, aldituzo. Zene euskafe. Zazpigaren galera ez. Eh, gertakari hauetarik zin da A. Eri B. Bayonako pestak. C. Korrika. Korrika? Bai. Bai, Bai, hori da. eta beraz azken galera orain. Nola deitzen da usta kolegioa? A. San Josepe, B. San Frances Abirikoa, C. John Doni Bixintxo. B. Bai hori da, San, San Frances Beraz, eh, lau pundu uh, eh, errubirentzat eta bi pundu uh, eh, San Michelentzat. Thank Beraz hasiko dugu bigarren jokoa, aldatuko dugu uh, ekipetaz. Beraz, uh, errobiko uh, neskak bakarrik denetan. Zer, zila, zer da bere zure izena? Lore. Tizia. Estel. Luchi. Eta Asan Michelekoak. Argitzu. Maika. Luma. Enoja. Ados. Beraz, uh, bigarren joko hasiko dugu. Galdela egresak uh, deitzen da. Beraz, uh, amak uh, galdela posatuko ditut. Eta talde bako txak bezor bat bat duzue. Beraz, zuek uh, entzatzen duzue, errobi. Esan Michele. Ongi. Beraz, uh, elantzun bat, uh, ona delalik bakarrik pundu bat bat duzue. Eta txarra, ba, txarra delalik uh, ez da pundu, uh, ez da pundulik lik Beraz, uh, asiko dut lehen galderarekin. Nola deitzen da Euskal Herriko bandera? Bai, San Michele. Bai, ikurriña. Lehen puntua. Bigarren galdela. Zer da kamoko kodiko postala? Bai, San Michele. Iro lau, berreuntza, Bai, bigarren puntua. Ilugarren galdera, zenbat egiten du amabi gehi amabi. Bai, Michele. Bai, laugarren galdera, nola deitzen da Inglaterrako erregina? Bai, Rubi? Uh, Elisabet... Tu? Bi! Bi! Bi! Bai, Bi! Lehen pundua. garen galdera. Nola, nola deitzen da Nafarroako hiri nagusia? Bai, San Michele? Pamplona. Uh, bai, Iruña. Xai garen galdela, zein da frantziako hizkuntza ofiziala? Frantziako? zer? Bai. Zazpi galdera. Zenbat aurdila amalau arko, kal, talde batean? Amalau. bai. galdera egresak dira. Zer da gule Zer da gule kolegioaren izena? Bye, Ruby. Chant français, euh, Xavier, je sais pas quoi. Ouais, chant français. Euh. Non. Euh, bye, si. chant français, Xavier. quoi? Ouais, Bederatzi, garren galela. Zein irratitan pasatzen egun? Azken galdela, nola deitzen dira Euskal Herriko zazpi Provinziak? San Michele? Uh, eh, Baxe Nafarroa, Lapurdi, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia. Falta da bat? Araba. Eta eh, abai bat, Xai badira, hor, azkena? Oui, j'ai dit. Ah, euh, Shibelo. Bai, Olivia. Bai, Olivia. Beraz, beraz emaitzak, San Michele zazpi pundu, eta erobi bi. Iru pundu barkatu. Beraz, pasatzen dut eri, pare. Beraz, eh, hiru garen jokoa, da blind test jokoa, laukide, izanen dira, sortzi kantu, Talde bakotsak badu bezar bat eta fiteena jo behar du uh, erantzuteko. Eta talde batek ez bat din badu untsa, be beste taldeak erantzutan alu. Beraz, uh, nola daizen zira? Ozean. Amandin. Pantzika. Ema. Iduzki. Lorea. Maia. Odre. Ados. Beraz, uh, lehen kantua. Tonight! Uh, Bai, Bye, Bruno Mars. Euh, je sais pas, c'est quoi le titre 24 euh, magiques. That's what... Ah non. That's what... Non. Ikram <laughs> Minsado. Bruno Mars. Kantaria, Monobat et ta... Kantoa, euh, Beste pas <laughs> Bakari Bruno Mars. Bon, euh, c'est Bruno Mars. Euh... Magic. C'est de la seconde batte euh, Jean-Michel Ensat. baduzue eh, uh, eh, kantaria gay kantua, baduzue bipondo, antzik dutera eta. Ah. Beraz, uh, eh, bigaren kantua. Eta Michele? Sutik! Bai, eta kantua? Eta bat, eta bi. Dantza! Bai, bi puntu, Sean Michele entzat. eta eta eta eta eta eta Thilo Garenne euh, Cantois. Nikita <laughs> Jules euh, Bye. Nikita. Bye. Bipundo à Saint-Michel. Hein, Elle a passé toute la nuit en plotée. Elle n'est pas dans le même del que... Euh, là où Garenne Cantois. Euh, Bye. Rihanna. Ah euh, ah, euh, Rihanna. Bah, Rihanna. Beraz bestea? Tak aurrera eten gabian Ta orain ez zin nautxi izan ginara Rutinaren morroiak bihurtu gara Lastan alen baino lehen aska gaitezan Ez duzue? Ez Zen... Eh, aitormena ertzainak. Azken eh, kantua? Bai, Rubi, eh, Ariana Grande eta Nicki Minaj. Eh. <laughs> Ezakizu? Bon, pundu bate Rubi lentzat. Beraz emaitzak. zazpi San eta bat Errobilentzat. Lesker! Beraz, Leok aurkeztuko dizue uh, laugarren jokoa. Beraz, laugarren jokoa nor naiz uh, deitzen da. Beraz, uh, amar galdela edo uh, asmaketak erranen ditut eta denak uh, bezutzen uh, uh, erantzuna emaiteko. Beraz, entxatzen dugu bezorak, martxan dira, entxatu, San Michele, bikain. Eta erantz, erantzun hon bat, puntu euh, pundu bat balio du. Eta euh, kolegio bat erantzun euh, txarra ematen balin badu, beste, beste kolegioa erantzun, erantzuten aldu. Beraz, zure izen zuen izenak? Patxi. Amori. Pierre. Iaut. Iban. Teo. Andoni. Beraz, lehen galdera. Siberuan fabrikatzen den zapeta naiz, eta gero eta gehiago modan naiz. Bai, Jobi? Bai. Bigarren asmaketa. Musikaren doinua kantatzen duen taldena taldea naiz. Entor bai, Sarmiento. Bai. Bai. Hilugarren asmaketa, euskal mitologiako pertsonaia naiz eta begi bakar bat badut. Tartalo. Bai. Laugarren asmaketa, jauteri denboran lapurdin etxaz etxe pasatzen gila. Kaskarot. Bai. Bosgarren asmaketa, buruan emaiten naiz, beltz eta bila naiz. Begeta? Bai. Seigarren asmaketa, donostiako ostatuetan egigea naiz, baina ez dut bizi luzea. Egipikatzen dut? Donostiako ostatuetan egigea naiz, baina ez dut bizi luzea. Ez duzu, eh? Bai, Tapaz, pintxo. Bai, pintxoak. Zazpigarren asmaketa, lapurdin egiten den pesta famatua naiz. Bai, honako bestak. Bai. Arrapustu hona. Zortzigarren asmaketa, Euskal Herriko karta joko famatua naiz. Mus. Bela, San Michele. Mus. Bai. Bederatzigarren uh, asmaketa. Zurrezko musika tresna bat naiz, olez eta makilez osatua naiz. Ez duzue? Uh. Ba, errobi? E um. Errobi, ba duzue? Eh. Hala. ez dakit zer den, Ba, ba duzue, ez? San Michele? Txalaparta. Txalaparta. Bai, errobi, txalaparta zen. Azken asmaketa Mendian bizi den zaldi txipi eta basa nahi Bai Beraz, emaitzak Zain dira Beraz, San Michele lau pundu ukan dute joko Eta Ejobi, sei Beraz, Ejobi, lehenak dira Orotara da Ogoi pundu San Michelen zat eta amalau uh, eh, Ejobi den bos garren jokoa. Beraz, bos garren jokoa da egia lagezura, laukide talde bakotxean. Ta, talde bakotxak eh, sei afirmazio kanen dituzue, eta egia lagezura uh, eh, iran berda bos segundaz. Fem, bos segunda bat duzu erantzuteko. Beraz, lehen afirmazioa uh, eh, dintzat. Ogoita lau hortz bat ditugu. Egia la gesora. Gesora. Bai, gesora da. Ogoita ma bi ditugu. Bigarren afirmazioa. Apelek saspi iPhone desberdin sortu ditu. Egia la gesora. Egia. Ez, gesora. Orotara, amabosh mota uh, atera ditu. Garen, uh, afirmazioa, hiru high school musical, musical sortu dira. Gezurra? Non, mais Ez, egia zen. Laugarren affirmation. Roland Garros tenis jokalaria Sen. Bost, lau. Egia? Ez gezurra da egazkin, egazkin gidaria zen. Bas garen afirmazioa, nit, nitela bigarren munduko gerla bukoeran sortu zen. Egia? Bai, egia da. Pono bat uh, eh, erubilantzat. Thank une affirmation. Dimitri Payet, Olympique Lyonnais, football ekipan Gesura. Et dans son hona, Olympique Marseillan euh, ari là, Zazpik là afirmazioa. Lau eta hilatu kantua, sutik taldeak idatzi du. Gesura. Bai, Gesura da. Itoitz taldeak... Uh, Zortzigaren afirmazioa. Beyonce kantariak bi, bishkiak goetatzen ditu. Egia? Bai, egia da. Bedera tzigarena, ondoko dioko olimpikoak bimila eta emeretzean izanen dira. Gezora. Bai, gezora da bimila eta ogoian izanen dira Tokio. à Margaren, affirmation. Grismanek, mila euh, Chartodito, Imila Macheiko, Euro Competition. Gesura. Bye Gesura da. Sei Ama, ameka garena, Emmanuel Macron eskondua da Francesco, Ida oya, Oya Egia. Egya, egia da. Eta azken galera uh, eh, afirmazioa San Michelen bai, aldeko musika talde bat grami haua zetarat joan da horten. Gizura. Ez. Egia da. taldea da. Beraz, eh, punduak. Iru uh, eh, pundu San Michelen eta bost pundu uh, erubidentzat. Beraz, Azken joko haintzen, San Michele lehen, lehen dila eta ogoita iru pundu bat dituzte. Eta Ejobi emiretzi. Beraz, saigarren joko hasiko dugu. Musika txeman da da. Beraz, kide batek kasko bat ezagriko du eta hemen etorriko da kantatzeko uh, kantu bat. Eta bere, eta bere ekipa uh, erantz, kantua edo uh, kantaria txeman behar du. Beraz, uh, zure zuen izenak? Teo. Mateo. Romain. Einaut. Zoltan. Patsi. Beraz, hasiko dugu uh, errobirekin. Pertsona bat etortzen da. nous duzu kaskoa. Entzunen duzu kantu bat et kantatu behar duzu... Eh, beti kantatu behar duzu kantua. Beraz, lehen kantua. <laughs> Eh? Happy, happy, happy, happy, sen. Farrell et William, c'est quand tu Skyfall. Shambhala. Ah, c'est Rihanna. C'est pas Rihanna. Skyfall Rihanna. Rihanna. Bye, Rihanna. Rihanna Diamond. Ah, Milej Karanis, Belas, Bigarine euh, qui débattent, et Robico, Bigarin qui débattent. fait. Big avec qui débatte. Jean-Michel quoi Non, non. Non, Allez, là. Et Allez, allez. Allez, Allez, Korikara Euh, Quoi Yes, il s'en a au choix. Canta non canta non du pont nena nena bibola avia da din korika Ure repelite bibola avia da din korika Ure repelite bibola est korikara korikako kantoa. bon bye c'est ne korikako kantoa u repelite bibola eta deitzen zen denok korikara. korikako Et on a fait le... Mila esker gehiago. Euskaraleko Azken kide bat, errobikoa, beraz, nor da, ematen duzu kaskoa. Are, kanta. Kanta ere az badakizu hitzak. Kanta, kanta. Uh, ez <laughs> Allez, Pachi. Non, non, non, non, non, non. Zakiswe S. Scène Aqua Barbie Girl. Eh, oh, tu peux connaître ça, toi ah, ok, je connaissais, mais... Mieszka, Pachi. J'ai trop écouté les bandes. Ouais, ouais. J'aurais <laughs> raison. Beraz, emaitzako jokoak, zonbat, uh, beraz, uh, jokoan, San Michele bi pundu ukan dute dioko eta errobiele bi pundu. Beraz, uh, emaiten dut mikroa, ikerri, azken uh, mi eskerkoak. Orotara emaitzak, beraz, uh, errobiren zat ogoita bat pundu, eta San Michele zat ogoita bost pundu, eta irabesten dute dukoa. Beraz, uh, oizue eh, zuen eh, xaria. Uh, xaria da uh, goxoki, uh, paketa bat. Beraz, uh, eskertzen ditugu Kanboko San Michel eta Errobiko legioetako ikaslak parte harturik uh, jokoan. Euskali eta bereziki matin. eta gure kolegioa ustaritzeko uh, San Frantzes Xabierrekoa. Hala gure mankizuna bukatua da, beraz, eh, adio.